Baungi etorriak entzule gure garko kultura eta lonetara gaur, maider zabalegiren lehen lan luzea deskubritua izango dugu. Izan ere, alaiz eta maider, bikote zaguneko maider zabalegik, bere lehen diska du plazaratu, elkar eta zuei izeneko lanaren inguruko setasunak beraz bilduko ditugu gaur hartzunen izan zuen lehen kontzertua iragan asteburuan eta Maider Zabalegik errandegunaz Aina izena jasotzen eske, aina da politia, bueno, ingo beste amar mila dizka, bai. Oso mezu politiak aina jasotzen, goxuak, bai. Oso, poli, oso mezu sakonak aina jasotzen. Eta bai horrekai dit pixka bat, bueno, azkenin nik dizkau konposatzekunen etzat oso intimoa izan da, oso barneko lan bat izan da, eta ikusten nahi naiz zoi, jen, mezuei jendiari iristen nahi zaiola. Ba maider eh, zabalegi izango dugu gaurkoan protagonista eta jakizu ere kantuzkantu eh, kantuz kantu emankizuneko ba gonbidatua izango dela alabada, da ba kantuz kantu emankizunean Entzuna izango duzu elkarrizketa osorik eta gaur pasarte zonbait entzunal izango dira. Baungi etorri guztioi. gaur ba gomidatu berezi bat izango dugu Maider Zafalegirekin mintzatuko baikara kaixo egunon Kaixo egunon danoi Orain arte beti ere alaitzen ondoan ikusi izan zaitugu eh bai. alaitz eta Maider bikote mitiko ura eta gaur ba bakarkako lehen lan luzez kaleratu zu zer modu zabil Bai alaixe da lehenengoa baita ba oso oso gustora ilusio handia handiakin Eta, bueno, nik uste ja, baita ere, adinontan ja ezberdin iten diala gauzak ez. Mm -hmm. Ja, mhm. beste seguridade batekin, e, garbiago asko zezen nahi dezun, eta, bueno, nik uste nabarmenduko nukela, ilusio handiak nahi nahi zela iten. Bai. Urte hauetan eh, musikatik urrun zinen? Bai, erabat, erabat. Nik uste otu alaitzeta maiderola, ba, erabakin unian pixka hortikan, ba, urruntzia eta inula horrela, muru handia handi bat jarri, Eta, eta beste egoera batzutan murgildu nintzen guztiz, ba, ama izan nintzen, eta orduan ikustu eta azken urte hauek ba, pasaditu dala, ola, pues, nint deituko nukeen burbulia hortan murgilduta era bat, ikasten, ikasten pila bat, mm. bai, nire buruatik, eta... Baina musikak berriz ere deitu zaitu. Bai, bai. Ba, bueno, ba, hor urte guzti hauetan, egila da, e, duela hiru urte esan baziaten guan hemen egon gonitzala Ez da, ez da erotutare. Eta, bueno, hor du dia, ba, bueno, dolu prozesu batzuk, tartian, eta manik azkenekoak, bueno, azken aurrena egila da, jo, ba, mona hiltzori justu bera hiltzen naizela, eta ni aurdu nengon bigarrenaz. Eta hori izan zen, muimentu oso handia. Eta gero ja azkenarekin, ba, azken eriotzan prozesu batean, boixen, asinitzen komposatzen berriz, eta egia da, atxona hiltzen artez nintzela gehi izan kantu hoi ba, jotzeko. Eta justu izan zen, hiltzan egun berian, e, hartu nun gitarra eta kantua jo nun goitikan bera berriz. Mhm. Eta hor, hor izan zen nik ezakit, ba, lerketa moduko batola barruan, eta ez naiz gelditu. Mm Ba, bola, esnatzen naiz goizeko irutan, lautan, konposatuta, konposatuta. Horainik ere, eh? Bai, bai. Mhm. Bai, uh -huh. bai. Eukidut horregila da temporadatxo batola, ba, lasaiago baino, berriro damazkit egun batzuk, benga, bai. atope, bai. Gitarrakin? Gitarrarekin, bai, uh -huh. gitarrakin. Boixen, tortze zaizkin melodiak, tegia da, eoten naizela, goizan noiz iritsiko zai, edo beste lartzeut gitarra hola baxu, baxu, baxu, balko iratetzena, eta klin, klin, klin, eta benga. Egia esan gozatzen ainaz bai. Ba, halaxe, diskara iritsi zara, eta oraingoan behin ipen, ba, ilkar zigiluarekin eh, izeneko lana ez, plazaratu duzu, zuei, e, jarri diozu izen buru eh, diskari, bai, bai, zuei zergatik? Bai, jo, bai, pixkat izan zen, asin nintzen pentsatzen, ba, ba, bueno, ba, eskerrak nori jarri ez, ba, oso tipikoa izaten da disketan jartzea, ba, eskerrak ez daki zeinei, baki zeinei. Eta hortan nahi nintzala esan, ojo, eske beharko nituzke, ba, horriak, horriak eta horriak, ez, eskerrak emateko. Azken finean, jo, sozorionekoa kontsieratzen naiz, uste, matxe dudan eta matxe nauten jende asko ditu da onduan, eta orduan guztioi ez gain, ba, bueno, nik egunero eskertzen dut ere, ba, ez dakit, ba, ba entorrenean hor, endaian parke batean ikusitut, gereziak, gereziak dia, ez emengoak, baina dena loretan eta joneretzat, bizitzakolako pari pila bat emateizkigu momentu askotan, ez? Gauza da mm. konturatzen gean edo pasatzen gean korrika eta presaka, ez? Tordunik, momentu guztioia ere ikasi dut eskertzen. Ba, maider eh, zabalegirekin ari gara gaurkoan solasean, zuei izeneko lehen lana plazaratu berri baitu, elkar zigiluarekin e, kontatu diguzu, en, e, beharrak, barneko harrak ekarri zaituela ona, e, sortzeko prozesu horretan zabiltzara oraindik ere, eta e, diskara iritsi zara, baina talde zere inguratu zara, eh? Urbil Artola, Joseba Loñaz, Dani Benegas eta Carlos Arantzek, ez? Izan baititu zu inguruan abentura berri honetan. Bai, egia da, proiektua, bueno, pues, sortzen tasin nintzenean, hasiera hasieran urbili deitu niola. Eta zan nion, jo, urbil, ba, hau da bilkit buruan, eta tani egia da gauza bat buruan sartzen zaitenean, buah, juten ezela, hola, azeleratua, frast. Eta urbili komentatu nion, Eta bueno, pues bai ezkoa urbilek, eta ordan bilokas eginen pixkat lanean, Joseba Loinaz ere sartu zen, eta gero urbilek esan zian, jo, ezagutzen dut mutil bat, konposatzen duna, bueno, eta itzaintzian dani benegasi buruz. Eta ordan poieki-poieki danirekin elanian hasi ginen, eta egia da, ba, azkenian moldaketa guztiak eta danik egin ditula. Eta pixka bat izan da, azkenian... E, Boixen, baskotan ni beharko nuken pertsono jonduan ni gai ez nahi zen aiteko, bere topatu dut. Mm -hmm. ez, dakit, bueno, sortu da zer bat, ba, izugarria. Eta boi, konpenetratu dugu hain ondo, dala nahi falta zaiten puska berak eukiko balu bezala. Eta erritmo aldetik e, oinarria bazen uten, moldaketak egin dituzue, e, pop e, erritmo horietara bai. urbildu nahi izan duzue. Bai, bueno, urbildu baino gehiago, azkenean ikustet izan dela, nik kantuak sortu itu pixkat, ja hildo hortatiz ikusten, orduan gero modu hortan jantzi ditugu ere. Mhm. Bai. Kantu bai. guztiak bai. zuk idatzi dituzu? Badaude, e, iru kantu, bi danik egin ditu musikak, eta bat erdibana egin duguna, mhm. bai. Bai, eta letretan ere, e, gehienak nikindako letrak dira, baina bueno, Jon, Jon Belokik adibidez aitonana egin du, balen hor kontatuen dola bani musika bat sortu nun, tegia da, atxona hiltzen izenean musika sortzeko gai izan nintzela, mion letrakin ezin nun. Zan zerbait, eta orduan behin etorri zitzaidan jo, eta santzian maider behira, zein dudan, eta etorri zan letrarekin. Eta orduan, ba, bueno, bilak uztartu genitxun, eta hoxe datera zena. Mm. Ba, itxona kantua entzungo guiru itzen bazaizu. Osondo. Aitonari kantua entzun dugu, e, maiderren lehen e, bakarkako diskan aurkitu izango dugun pieza ederra, e, konstante batzuk badira diskan maitasuna, askatasuna? Ba, nik usteot, bo, nik usteot azkenian maitasuna ez ezakit, azkenian dela gauza bat asko muitzen gaituna ez, ezakit gauza bada burua, burua kontrolatu dezakegu, batzutan behintzat, beste askotan juten zaigu, Baina azkenian bihotza da gauza bat, bihotzak ez daka, ez kulturaik, ez religioik, ez, ez generoik ez, hoi sentitzen dezu eta sentitzen bazu sentitu itezu. Ordan, honik uste diskauntan, bon, niretzako motor bada maitasuna, nik maitasuna gauz askoren kiko, askoren sentitze dut ez, orduan, bai, maitasuna da bezala dolua dago ere asko, ez, mm. nik uste dut, oi, bai dela gai bat azkenean, jaiotzen gean momentutik garbi duguna ez, ba, taupada bat martxan jartzen den bezala, taupada bat gelditzen da, ez orduan, nik dut urte guzti hauetan bizitu itudan prozesuekin, e, ba, dolua erenetzako izan dela fundamentala, bai. Mm. Dolu txikiak ere askotan, ez, akin nik ama izaten zean ere, doluak bizitzen juten zeala, naiz, seme alaba bizirik egon, ikastolasten dian momentua, nik dolu prozesu bat bezala bizitu dut, orduan hor, bueno, ba, asko bizitu itutolakoak eta Eta gero eraberian, bueno, badaude beste gai batzuk ere, ba, prostituzioan inguruan badaude, errefuxiatuen inguruan ere badaude gai batzuk. Eta, bueno, bai, pixka bat uste dut denetik dagola. Eta gero baitare badaude, e, ez dakit, badago musikal bat ere, letraik ez daukana, baina, bueno, nik uste dut batzutan nik musikan e, naiz ikuste zineak dian letra batzuk daudela barneratuak ere. Mhm. Bai, bai, musikalki ere kontatzen baituzue. Bai. Baina alde baikortik beti. Bai, jonik, niko ida gauza bat ez, lenguan batzuk satez dira, letra, letra batzu dira, eta eta egia da, letra batzuk oso, oso potentia dira ez, baina nik dizkau eskuartian hartzen dudanean, jo, ikusten dut argitasun handiakin eta ez dut inun, inola ikusten zerbait, tristia edo negatibua bezala, mhm. nik, zakit bizitu itudan, babai eriotzak, e, jo gaur egun begiratzei eta eske horren beste ikasi dut hoietatik ikusten du dela argi handiakin eta ta azkenin prozesu gaina horregondu du bazea murgilduta era bat argi handiakin ikusten dut mm. ditut nik egoera asko eta hori transmititzen duzu nik uste baietz itzuli bat egin dugu, Maider. E, bai. Diska entzutea gomitatuko dugu noski gure entzuleak. Eta ez dakit iparraldera, lapur dira, basena farroa do siberura betortzeko bai. goekin bazabiltzera? Izugarri. Bai? Izugarri, desiatzen. Bai, netzat gaina egia da, arnik urte asko pasaitute hemen ere, bai ustaritzen, bai endaian ere. Orduan, bueno, netzat egia da, leku hau edena, pues, nire aurtzaruan magia bere xilea dutela ez? Mm -hmm. bai, desiatzen nao. Bai. bai. Eta esken atokiari begiratzen diozue, eh, zuen kontzertuek e, behar dute leku berezi bat, edo musikaren erazteko, edo ez baita, ez plazan izan daiteke, edo... Ba, bai. bai. Esken atoki... Bai, nik uste dut, aberregia da nahiko diska intimoa dela, ez? E, ez da erromeri diska bat. Orduan, bai, bueno, nik uste dut azkenean edo zein lekutara iritsi leiken disko badala. Mhm. Disko goxo bada, Baina, bueno, norberak segun nola bizidun, ni eozein lekutan, bai. prest. Bai. <laughs> bai. bai. Diskak elkar zigioarekin dituzunez, ba, edozein saltoketan aurkitu izango ditugu, e, zuekin harremanetan jartzeko, zuekin harremanetan sartzeko, edo, zuen berri izateko, baduzue, Ba, mundu virtual ontan, ez, eh, bai. lekurik, txokorik. Oida, beste lekuain naizena euneratzen, buah, Bai, ba webgune badago webikoitza webikoitza webikoitza.maidarzabalegi.com. Mm -hmm. Eta hor dakat webgunea eta hor agertzen dira kontzertuak, harremanak, pixka bat denetik. Facebookan ere bat nago eta, bueno, bai. bi aukera hoiek hor daude. Bi aukera hoiek eta dia makalak, eh? eh? webgune bat sortze gaur egun ere. Bueno, betu. Hoi da, hoi da gauza bat, eh, diska guztiak ez dit burua usterik sortu. Izan da dana oso erraix jundan zerbait. Guan, ez dut aztuko egun noi esantziatena Facebooka eta webgunia sortu bernula eta elkartu nintzen pues, batzuekin noi sortzeko eta etxe iritsi nintzen buruko min batekin eta esan nun eskau hau ez da mm. ze esfortzo inberri izan du nun talarez nun koskorrik ulertu bai. Uf, gorra itxezait nahi mundu hoi eta egunero gaina againa da eh? bai Bai. Eguneratu behar baita, eta berda. Hoi da, mm -hmm. hoi da. Oandik ikastaru hartu berra dakate, bai. eguneratzeko, horrutzikoet. Uf! Ba, osongi, maider, ba, guztionekin geratzen gara, plazer bat izan da. Netzate bai, haundila. E, eta azken kantu bat entzungo dugu gure esaioaren biribiltzeko, zuetan ni. Primeran. Ba, mi esker. Zuei. Eki aldetik aizea Zerua argitxuko duen itxaropen behetean Bazken ba, eh, kantu honekin eh, burratuko dugu gure gaurko saioa ere eta nera letik ba besterik ez eh, bihar arte esaten dizuet izan ongi aio